Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի խորհրդարանի նախագահն ընդունել է Հայաստանի եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպության տնօրենին խորհրդակցություն նվիրված գարու բերքահավաքին։ Ադրբեջանական կողմն ինքն իրեն հաշիվ չի տալիս։ Արցախում այսօր մեկնարկել են միասնական քննությունները։ Ստեփանակերտի եւ Բերձորի երեխաները հանդես են եկել համատեղ համերգով։ Տոնական համերգ Ստեփանակերտի Շարլազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի Բաքում։ Ադրբեջանում այսօր 4-5 բալ ուշգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել։ Այն զգացվել է նաև Ստեփանակերտում։ FIFA-ն հրապարակել է վարկանշային նոր աղյուսակը։ Հայաստանի հավաքականը նահանջել է 1 տեղով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հունիսի 1-ին ընդունել է Հայաստանի եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպության տնորեն Դիոգո Պինտոյին եւ կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ծրագրերի համակարգող Տաթևիկ Հայրապետյանին։ Խորհրդարանի նախագահն ընդգծել է բարբերական հանդիպումների կարևորությունը, տարբեր հարցերի շուրջ մոտեցումները տարածաշրջանային եւ միջազգային նոր իրողություններին համապատասխանեցնելու եւ առաջնահերթությունները վերհանելու տեսանկյունից։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Դիոգո Պինտոն ուրախությամբ հայտնել է, որ կազմակերպությանը հաջողվել է արդյունավետ աշխատանք տանել նախորդ հանդիպման ժամանակ քննարկված հարցերի ուղղությամբ, մասնավորապես առանձնացնելով Արցախի համանդրական բարեփոխումների վերաբերյալ եվրոպացի պաշտոնյաների մասնակցությամբ Բրյուսելում տեղի ունեցած միջոցառման կազմակերպումը։ Հանրապետությունում մի քանի օրից կմեկնարկի Գարուբերքահավաքը։ Այդ կապակցությամբ օրերս վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը շրջվարչակազմերի ղեկավարների եւ գյուղոլորտի պատասխանատուների հետ Ասկերանում անցկացրել է խորհրդակցություն։ Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում։ Այսօր օրակարգում ծորենի եւ գարու մթերումն ու դրանց գների կազմակերպումն է, ինչ գներով ընդունել, որ เป զի չտուժի հողօգտագործողը։ Վարչապետ Արայք Հարությունյանը նախ անդրադարձավ այս հարցին, ապա խոսեց դրանց լուսման տարբերակների մասին։ 95 դրամով գարու մթերում պարտքի դիմաց հիմնադրամին, 85 դրամ որը պարչունի, որը մուն կազմակերպելու ենք, մթերելու եւ իրացնելու ենք։ Պահեստում 15 դրամ։ Պահեստում, այո։ Երևանում պայմանավորված են գումարած 15 դրամ, այսինքն 110 կամ 100 դրամ Երևանում։ Այսինքն ով է կարողանում տեղափոխել Երևան։ Խորհրդակցության ժամանակ առաջարկվեց միջամտել ցորենի եւ գարու գներին։ Նշվեց, որ որոշակի կերպով սուբսիդավորվելու է եւ գինը, եւ տեղափոխման աշխատանքները։ Գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանի խոսքով Պետք է ասեմ, որ առաջիկա 2-3 օրվա մեջ կսկսենք գարու դեր քաղաքը, ունենք 20000-ի չափով գարու եւ 33000 հեկտար ծնի անկատարացումներ։ Նու իհարկե որակի առումով պետք է ժամանակ ցույց տա բեկավարքերը բարձրնա։ Պետք է ասեմ, որ այս տարի նույնպես առաջարկվեց եւս մեկ տարի միջև գρατեսյան հայցակարգի ընդունումը եւս այս տարի միջամտել ծորենի եւ գարու գնի որպեսզի կարողանանք հնարավորինս մեղմացնել եւ հուժանդակել մեր օգտագործողներին։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես Արցախի կառավարությունը գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի հետ համատեղ հետևողական է լինելու գների եւ մթերման աշխատանքների կազմակերպմանը։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանի հավաստմամբ որոշվել է 85 դրամ գարուգինը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պահեստներում կանխիկ ձևով, ովքեր պարտավորություն ունեն 10 դրամ, առել 95 դրամ։ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նախորդ տարիներին գործելու է նաև մեր կողմից վարձակալած պահեստներ, այնտեղ գինը լինելու է իմ ասած գներից 15 դրամ ավել այսինքն 100 դրամ կանխի գումարի տեսքով գարո 110 դրամ ովքեր ունեն պարտավորություններ Ինչ վերաբերում է ցորենի գնին, Սորենի առումով խոսքը վերաբերում է միայն ֆորաժային ծորենին, Սորենի առումով լինելու է հետևյալը. 95 դրամ։ Մեր պայուսներում 105 դրամ պարտավորությունների դիմաց գումարած 15 դրամ էլի Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչ վերաբերվում է Պարենային ծորենին, ապա այն մտերում իրականացվելու է ալերաղացների միջոցներով մոտորապես մեր կողմից իրականացված մոնիտորինգի արդյունքում մոտորապես առաջարկվելու է 105-ից 120 դրամ կախված սոսնձայնության պարունակությունից։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանական կայքերը տեսանյութեր են տարածել, իբրև թե կրակում են հայկական նշանակետերի ուղությամբ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ադրբեջանում այս պահին ընթանում են զորավարժություններ, կարծես թե հենց հրետանային։ Դրանց ընթացքում ինչ որ թիրախներ են տեղադրում եւ խոցում։ Հակառակորդն այդ ամենը ներկայացնում է իբրև հայկական նշանակետեր, ինչպես շատ հաճախ անում են այլ գործողությունների ընթացքում, նշել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով սահմանային վիճակը հանգիստ է, առօրյա սովորական մի քանի կրակոցներ են լինում։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ ադրբեջանական կողմն ինքն իրեն հաշիվ չի տալիս իր գործողությունների ու հայտարարությունների համար։ Այդ մասին ասել է Արցախի արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արտակ Ներսիսյանը։ Օրերս Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մեղադրել էր հայկական կողմին Ադրբեջանի տարածքը գնդակոծելու մեջ եւ սպառնացել հրետանային հարված հասցնել ԼՂՀ բնակավայրերին։ Մեկնաբանելով այս մեղադրանքը Արտակ Ներսիսյանը մասնավորապես նշել է. Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունն արդեն հերքել է ադրբեջանական կողմի այդ բնդումը։ Մենք մեր հերթին բազմիցս նշել ենք, որ հայկական կողմերին մեղադրելով հրադադարի ռեժիմի խախտման մեջ ադրբեջանական իշխանություններն իրականում փորձում են քողարկել իրենց պատասխանատվությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում լարվածության սրման համար եւ խաթարում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների ջանքերը ուղղված ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորմանը, ասել է նա. Ինչ վերաբերում է Արցախի հանրապետության տարածքի խորքում գտնվող բնակավայրերը գնդակոծելու Ադրբեջանի սպառնալիքներին, ապա ըստ Արտակ Ներսիսյանի դա ծայրաստիճան անպատասխանատու հայտարարություն է։ Արցախում չեն կիսում միջազգային ճգնաժամային խմբի կարծիքը, թե Արցախն ավելի քան երբևէ մոտ է պատերազմական իրավիճակին։ Մեզ համար դա մի քիչ անհասկանալի է։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Սրանք մի քիչ տարօրինակ մոտեցումներ են, որովհետև այդ խումբը նույնիսկ նման կանխատեսում չի արել անցած տարվա սկզբին կամ մինչև ապրիլյան պատերազմ, եւ հիմա ասում է ավելի մեծ հավանականություն կա եւ այլն, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով այն, որ Ադրբեջանը ապակառուցողական քաղաքականություն է վարում, դա միանշանակ է, բայց միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցում պատճառների մասին չի խոսվում։ Ըստ Դավիթ Բաբայանի, զեկույցում տարածաշրջանային իրավիճակը համապարփակ ձևով չի ներկայացվում։ Հիշեցնենք, որ միջազգային ճգնաժամային խումբ անկախ կազմակերպությունը, որը զբաղվում է տարբեր երկրներում հակամարտությունների ուսումնասիրությամբ եւ պատերազմական իրավիճակների կանխմամբ, նախորդին զեկույց է հրապարակել։ Կազմակերպության փորձագետների կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղում 2016-ի ապրիլյան բռնություններից 1 տարի անց Հայաստանն ու Ադրբեջանն ավելի քան երբևէ մոտ են պատերազմական իրավիճակին 1994-ի հրադադարի կնքումից ի վեր։ Հայացք վերլուզական կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Մինասյանի խոսքով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում որոշակի ակտիվություն նկատվում է, հաշվի առնելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հասարակական հայտարարությունը եւ սահմանին միջազգային դիտորդների թվի ավելացումը։ Նա նշել է, որ դրանք հայկական կողմի համար բավարար են։ Փորձագետի խոսքով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում որևէ առաջընթաց առաջիկայում ակնկալել պետք չէ, քանի որ չկա փոխվստահության մտնոլորտ։ Ադրբեջանը պնդում է, որ փոխվստահության միջոցները կարևոր չեն։ Դրա փոխարեն կարելի է անմիջապես անցնել քաղաքական կարգավորման եւ լուծել հակամարտությունը, ասել է նա։ Իսկ հայկական կողմի պնդումները, որ հասարակական հայտարարություններ լինեն, փոխվստահության մտնոլորտ ստեղծվի, ըստ Նարեկ Մինասյանի երանախագահների համար ընդունելի են, որովհետև հասկանալի է, որ դրանք ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանին սաստող փորձեր են։ Հայկական կողմը միջազգային հանրությանը պետք է ցույց տա, որ փոխվստահության միջավայրի ապահովման համար ընթացող քայլերը բավարար չեն, Հետևաբար անհրաժեշտ է ավելի հստակ քաղաքականություն, նաև ճնշում հրադադարի ռեժիմը խախտող կողմի վրա։ Փորձագետ Լևոն Շիրինյանի կարծիքով Կոնֆլիկտաբանության մեջ կարգավորել կոնֆլիկտը նշանակում է կոնֆլիկտը կառավարել։ Արտաքինից կառավարում են։ Կոնֆլիկտը երբ որ կարգավորվում է, հարաբերական խաղաղ է մնում, բայց դա մնում է նաև ռեզերվային վիճակ, երբ ուզեք պատերազմի վիճակ կարող եք առաջացնել արտաքինից կօգտագործեն կոնֆլիկտը Ադրբեջանի իրենց հարցերը կարգավորելու, այսպես կոչված արմենտյան դեմոկրատիա ներդնելու, մարդու իրավունքներ պաշտպանելու եւ այլ հարականերու։ Այսինքն դա իրենց աշխատանքի շրջակցի մեջ է։ Հիմա մեզ ծերնտու է թե չէ թե, որոշ չափով ծերնտու է խաղ լինելու համար։ Եթերում դուրերի թողարկումն է։ Արցախում այսօր մեկնարկել են միասնական քննությունները՝ կենսաբանություն, աշխարհագրություն եւ համաշխարհային պատմություն առարկաներից։ Հանրապետության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով ամենաշատ դիմորդները հայտագրվել են հայոց լեզու եւ գրականություն միասնական քննությանը։ Յուրաքանչյուր քննությունից հետո դիմորդն իրավունք ունի իր պատասխանների ձևաթուղթը պատճենահանի եւ վերցնի։ Նշել է Մետաքսե Հակոբյանը եւ հավելել, որ ըստ կարգի յուրաքանչյուր քննությունից 5 օր հետո արդյունքները պաշտոնապես հրապարակվում են։ Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի անունը գրող Իշխանաձորի դպրոցը գործում է 2000 թվականից։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Դպրոցում աշակերտների մեծ մասը Հայաստանի ու Արցախի տարբեր շրջաններից, ինչպես նաև Սիրիայից ու Լիբանանից իշխանաձորում հաստատված ընտանիքների երեխաներ են։ Իսկ դա նշանակում է, որ ամենատարբեր սովորույթներն ու ավանդույթները համատեղելու, սուր անկյունները հարթեցնելու խնդիր կա, որը հաղթահարվում է եւ երեխաների տարիքին հատուկ անմիջականության եւ ուսուցիչների մանկավարժական մոտեցումների շնորհիվ։ Մեզ համար դժվար չէ, որտեղ մենք ունենք համախմբված ուսուցչական կոլեկտիվ։ Եթե պետք է առանձնահատուկ երեխաների հետ աշխատում ենք յուրովի ձևով, մտնում ենք յուրաքանչյուրի հոգեբանության մեջ։ Տնորեն Նազելի Եղիկյանը դպրոցում աշխատում է կրթօջախի բացման օրվանից, այստեղ է տեղափոխվել հետևելով ամուսնու որոշմանը ու լիահույս է, որ իր օրինակին էլ կհետևեն ուրիշները։ Ամուսինս լսելով այս տարածքի մասին, Խավորի հետ մեկտեղ որոշեցին գալ։ Մի քանի ամիս մնալուց հետո ես եմ տեղափոխվել եւ դպրոցից բացման օրվանից աշխատում եմ դպրոցում։ Երեք հարկանի ոստիպային շենքում ուսուցչական կոլեկտիվը ստեղծել է հնարավոր բոլոր պայմանները մտաղ սերնդին անհրաժեշտ գիտելիքներով զինելու համար։ Հնդորում ուսման մեջ ազատագրված հայրենիքի կրթարանում առանձնահատուկ տեղ են տալիս ապագա զինվորներ կրթելու գործին մեծ տեղ ենք տալիս եւ ռազմահայրենասիրական ոգին աշակերտների մոտ բարձր է դրված եւ բազմաթիվ միջոցառումներ ունենք նվիրված, քանի որ հենց տարածքն ինքն իրեն թելադրում է, ապրում ենք այնպիսի մի տեղ։ Մեր յուրաքանչյուր երեխա ուսուցիչ պատրաստի զինվոր է, այսպես ասեմ։ Նախնական զինվորական պատրաստության երիտասարդ ուսուցիչը Իշխանաձոր է տեղափոխվել 2000 թվականին Գյումրիից։ Իշխանաձոր տեղափոխվել որոշումը կայացրել է Արցախի հարավարևելյան սահմանում իր ժամկետային ծառայությունից հետո։ Կրթօջախի տնօրինությունը չի կարող նյութատեխնիկական բազայի հարստությամբ հպարտանալ ու դրանց ընձեռնած հնարավորություններից գոհ լինել, սակայն մինիմալ հնարավորությունները մաքսիմալ կերպով օգտագործելու դեպքում արդյունք ենք ստանում, ասում են Իշխանաձորի դպրոցի ուսուցիչները։ Նյութատեխ Տեխնիկական բազայի պակասը մյուս կողմից լրացվում է համակարգչային կաբինետի ընձեռնած հնարավորություններով, որը ապահովված է ինտերնետ կապով։ Դասեր ունենք, որոնք հենց թեմաներին համապատասխան համակարգչով են կանցկացնում, որքան հնարավոր է մակավարժները երեխաներին տեղեկացնում են։ Ավելացնենք, որ Իշխանաձորի դպրոցն ունի մոտ 70 աշակերտ։ Բելալալայան այսօր։ Դուկլաս Մայքլուրեր Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել տոնական միջոցառում՝ նվիրված երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Միջոցառմանը Ստեփանակերտի բոլոր դպրոցների նախադպրոցական խմբերի, Մայրաքաղաքի համար 4 եւ Բերձորի մանկապարտեզների սաները հանդես են եկել հայրենասիրական երգերով, ազգագրական եւ արտասահմանյան պարերով, ասմունքով։ Միջոցառմանը ներկայ էին կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, ծնողներ, երեխաներ։ Հունիսի 1-ին Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի Բաքում տեղի է ունեցել տոնական համերգ՝ նվիրված երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Արցախի բալիկներ երկի բարի, Գրացիա մանկական պարային եւ Նայիրուհի մանկապատանեկան համույթների սաները միջոցառմանը հանդես են եկել ազգագրական պարերով, հայրենասիրական երկերով, խաղերով։ Միջոցառման լավագույն մասնակիցները Շարլազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի կողմից արժանացել են նվերների։ Երևանի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում երեկ կայացել է «Քեզ համար ազնավուր համերգը», նվիրված մեծ շանսոնյեի ծննդյան 93 համյակին։ Աշխարհարչակայի խոսքով բոլորս Հայաստանի եւ Սփյուռքի հայերս մեր ջանքերը պետք է ուղենք հայրենիքի զարգացմանը, որպեսզի հայ երիտասարդներին հնարավորություն ընձեռենք իրենց երազանքները կյանքի կոչելու հայրենի երկրում հարազատ մարդկանցով շրջապատված։ Ֆրանսահայ հայտնի երկիչը նշել է, որ իսկապես Շարլազնավուր անուն ազգանունը հայտնի է աշխարհին, սակայն այդ անվան ամբողջ պարունակած մշակույթը եւս պետք է գա Հայաստան։ Ղրիմում կայացել է մանկական նոր ալիք 2017 միջազգային մրցույթի եզրափակիչ փուլը, որի ժամանակ առաջին տեղը կիսել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Իսրայելի ներկայացուցիչը, իսկ լավագույն երրյակը եզրափակում է Ռուսաստանի ներկայացուցիչը։ Այսօր ժամը 10:15-ին Ադրբեջան Հանրապետության Մինգիչաուր քաղաքից 60 կիլոմետր հյուսիս-արևելք տեղի ունեցել երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 4-ից 5 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է նաև Ստեփանակերտ քաղաքում 3 բալ ուժգնությամբ մարզասերների համար։ FIFA-ն հրապարակել է վարկանշային նոր աղյուսակը։ Հայաստանի հավաքականը նահանջել է 1 տեղով եւ զբաղեցնում է 68-րդ հորիզոնականը։ Արթուր Պետրոսյանի թիմն ունի 527 միավոր։ Աղյուսակը գլխավորում է Բրազիլիան, Արգենտինան երկրորդն է, աշխարհի չեմպիոն Գերմանիան երրորդը։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում Եվրոպայի շախմատի անհատական առաջնության երրորդ տուրում երրորդ հաղթանակն է տոնել գրոսմայստեր Արտաշես Մինասյանը։ Նրա մրցակիցներ Իտալիայի ուժեղագույն գրոսմայստեր Դանիելե Վոկատուրոն։ Առաջատարների խմբում ընթացող Հովանես Գաբոզյանը ոչ ոքի է խաղացել Անդրեյ Վոլոկիտինի հետ։ Երրորդ տուրից հետո 9 շախմատիստ վաստակել են երեքական միավոր եւ գլխավորում են մրցաշարային աղյուսակը։ Հրանտ Մելքումյանը եւ Հովանես Գաբոզյանը վաստակել են երկուսու կեսական միավոր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն։ Առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարե մտյանքամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 16, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան։ Տակություն։